hijrat peshvolari ikkinchi aqaba bayiti muvaffaqiyatlik o'tkazilib islom dini kufri va jaholat to'lqinida mavj urayotgan ashu sahroning qop o'ttirsidan o'ziga mustaqil bir vatan tutish imkoniyatiga ega bo'lib edi payg'ambar alayhissalom musulmonlarga mushu yangi vatanga hijrat qilishga ijozat qildi amaliyotdami bu bayat islom da'vat ilib berilayotgandan buyon qo'lga keltirgan eng zo'r muvaffaqiyat edi hijrat qilish deganlik moddiy manfaatdan voz kechish mol mulk va paravon turmushni qurbon berib o'z jinini joylab chiqib ketish deganli bo'lmasdan balki hijrat qilgan kishining mol mulki talon taroj qilinishi hatto halok bo'lib ketishi mumkin u kelgusi istiqboli texchi noma'lum bir nishonga qarab yo'l oldi bu yo'lda qanchalik ko'ngilsizliklar jafo mushaqqatlar azob uqubat va deshvorchiliklar bor uni kishi bilmaydi deganni uqtiratdi musulmonlar mana mushularning hammasini bilib uqib turib hijrat qilishga boshladi mushriklar bu to'lqinning keyingi xatri va tahdidini nazarda tutib ularni hijratdan to'sishga boshladi birinchi eng dastlab hijrat qilganlardan biri abu salima edi ibn ishoqning rivoyatida u ikkinchi aqaba bayitidan bir yil burun hijrat qilgan deyiladi u ayoli va o'g'li uch kishi birlikda hijrat qilmoqchi bo'lgan edi ular tayyorlanib yo'lga chiqish oldida uning qiyin og'illari uning oldini to'sib o'zing yolg'iz chiqib ketdi biz hamshirimizni hargiz mangdirmaymiz uni nalarda so'rab yuriysan deb uning ayolini to'xtatib oldi abu salimaning jamiyati uning ayoli va o'g'lidan ayrilib qolganligidan g'azablanib sizlar sohibimizdan uning ayolini to'xtatib olgandan keyin uning o'g'lidan nima haqqinglar bor deb bolani tortishib yurib uning qo'lini chiqaribyotdi va abu salimaning tuqqanlari bolani ilib ketdi abu salima bo'lsa o'zi tanho madinaga qarab yo'l oldi ummu salima bo'lsa eridan ayrilib qolganligi va o'g'lining qo'lida naka bo'lib ketganligidan hasrat chekib har kuni atigan makkaning shimolidagi toshliq abda degan joyga chiqib madina tarafga qarab yosh to'ketdi. toki u kech kirganda ondan qaytib Bu shunday qilib 1 yil o'tdi oxiri uningga urug' tuqqanlardan birisi ich og'irtib bu bechorani yo'lga silib qo'yaylik uni eridan va jigar parisidan ayrivatdiq dedi shuning bilan ular ummu salimaga xolisan erining qishig'i ketgin deyishdi ummu salima shu hamolla abu salima tarafdan o'g'lini ajratib elib 500 yuz kilometrdak yiroqlikdan madinaga o'zi yolg'iz yo'lga chiqdi u tanim degan yerga borganda shamdan kelayotgan osmon ibn talha ibn abu talha bilan uchrashdi u ummu salamaning ahvolini uqqandan keyin kayniga yenib uningga hamroh bo'lib madinaga opirib qo'ydi osmon ibn talha ummu salimiga quba kentini yiroqdan ko'rsatib turib yuring kirib ketang alloh omon qilg'ay eringiz mush deb qo'yib makkaga qaytdi ikkinchi suhayb ibn sinan rumiy suhayb makkadan hijrat qilib chiqib ketmoqchi bo'lganda quraysh kofirlari uningga ko'z qizartdi va sen yurtimizga hech narsa yo'q paydo bo'lgan eding bizning qo'llab arg'i elishimiz bilan pul molliq bo'lding inovat obro'ga erishding amdilikda sen hamma narsangni ilib bu yerdan chiqib ketmoqchi bo'lyaptamsan yo'q azbiroyi xudo hargiz undoq ish bo'lmaydi deb oldini to'sdi bu chog'da suhayb ularga mol dunyolarimni sizlarga tashlab chiqib ketsam yo'limni bo'shtamsizlar degan edi ular shundoq dedi shuning bilan suhayb undoq bo'lsa men mollarimni sizlarga qoldirib chiqib ketay dedi payg'ambar alayhissalom buni anglab suhayb bu sodada foyda oldi suhayb bu sodada foyda oldi deb takrorladi uchinchi umar ibn Hattob bilan Iyosh ibn Rabia, Hisham ibn os qatarlıqlar makka sirtidagi bir joyda qunib, ətisi shu yerdan Udul madinaga qarab yurib ketishga va'dalashgan edi rost degandak keçdə umar bilan Iyosh keladi edi Hisham keləlmədi. shuning bilan bu ikkiylən madinaga kelib Quba degan kentga tushib turganda Abu Jahl bilan uning qarindoshi Haris Iyoshning keynidan iz besib qo'g'lab kelib, "Onamiz seni ko'rmagicha beshiga taqoq solmaslikni, issiqdan soyidimaslikni o'ziga nazr qilib turib oldi." shunga qaytib ketaydi deb turib oldi ularning onasi bir edi iyoshning onasiga ichi og'rib ketib qaytish qaroriga keldi bu chog'da umar uningga ey iyosh alloh bilan qasamki ular har qachon seni diningdan yondirayotmoqchimikin deyman shunga ulardan ezi bo'lg'in qasam qilamanki onangning kallasini pit bo'g'sa cho'qim beshig'i tag'oq soladi makkaning optipida ko'ysa albatta soyidaydi degan bo'lsimu iyosh ular bilan qaytib ketib onasining qasami amalga oshgandan keyin yana keladiganligini aytib umarning gapiga unmadi umar uningga undoqda diginimni qilaman deb turib olsang mau tugamni ilib ol bu yuvosh oyog'i itdek obdan tuga iloj bor tugidan tushmagin navoda bulardan sal g'ayirlik sezsang ular bilan jiningni joylig'in dedi shuning bilan iyash umarning tugisiga minib ular bilan yo'lga chiqdi hatto bir yerga kelganda abu jahl uningga ey qarindishim Мен бу төгемге бәкмі жапас едівәттім. Мені кейінінгі міндіріп алсаң, деведі Ияш болуды, dedi. Шының білән у төгісіні чөктірді. Әбу Жәхіл білән Харысмы таң чөктірді. Олар ерге түшіп, әммісі төгдін айрылды. Әбу Жәхіл білән Харыс Ияшқа таң етіліп беріп, оны ятқызып чәмбәрчес бағылып етті. Андын шу петі төгіге жетіп, әйдәп, күп күндізді Мәккеге әкірді вә юқыр авазда «Эй халайық, Мәкке әхлі, to'g'ri xatoni ayirolmaydigan ahmoqlarni mana mushundoq qilg'uluq sizlarmi mushundoq qilinglar deb alga ibrat qildi mana bu uch ish mushriklarning hijrat qilmoqchi bo'lganlarni bilib qolsa qo'llanadigan vositalarning misolidir lekin kishilar yanala orqama orqadan makkadan chiqib ketishdi aqaba cho'ng bayti o'tkazilib ikki oydan keyin makkada rasululloh abu bakri ali va mushriklar majbur tutib qolganlardan boshqa hech kim qolmadi rasululloh rasulullohmi alloh tarpidan hijrat buyrug'ini kutib safar tayyorlig'ini tal qilib turdi va abu bakrmi ham shundoq qildi imom buxoriy oisha roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundoq deyiladi rasululloh musulmonlarga manga sizlarning hijrat diyoringlar ikki toshliq o'ttirsidiki bir xo'rmizorliq zimini ekanligi ko'rsatildi degan edi shunga hijrat qilmoqchi bo'lganlar madina tarafga hijrat qildi chunki madinaning ikki tarafi toshliq zamin edi Әбәйстанға ижрат қылғанларның көпіншісі Мәдинеге қайтып келді. Әбу Бәкірмі Мәдинеге ижрат қылышқа таяр болған еді. Әмма Расулуллах оныңға тоқтап тұрған. Мен му Аллахның ижазытыны күтіп атымын, деді. Әбу Бәкірі, шындақмы, ей Расулуллах, сән му ижратны үміт қыламсан, ата анам саңа фидадыр, деді. Расулуллах, ә-ә, деп жауап берді. Шуның bilan Abu Bakr Rasululloh hamroh bo'lish uchun to'xtab turdi va o'zining ikki tugisiga 4 oydak sumri darxining g'ozig'ini berib boqdi qorayish kengash yurtidagi suiqasd mushriklar payg'ambar alayhissalomning sahobalarining kechi kunduzlab tayyorlik qilib mol dunyo va bola chaqinlarni ilib avis hazrash qabilalariga ko'chib ketayotganligini ko'rib bir xil qo'rqinish va g'am andishiga botdi va buni cho'ng shumliqning bishorati deb bildi ansizlik va sarosima ularga mislsiz vahima bilan devaylab kelmoqda edi qisqasi ularning dini va iqtisodiy mavjudiyatiga tahdid selayotgan haqiqiy cho'ng bir xavf xatar ko'langisi ularning ko'z oldida namoyon bo'lishga boshladi mushriklar muhammad alayhissalomning vujudidagi to'g'ri rahbarlik iqtidori va ommani ittifoqlashtirishdagi dono yetakchilik qilish aloyidligi bilan uning xalq orasidagi g'oyat zo'r ta'sirini va sahoba karamlardagi qat'iy iroda samimiy sadoqat va rasululloh uchun jon pido qilish ruhini eng muhimi aviz hazrat qabilalaridagi yoshirin kuch quvvat bilan bu qabilalardagi oqillarning tinchlik va yarashishga talpinayotganligini ular uzun yillar davom qilgan ichki urushning dardini ko'p tatqanliqdan endi o'zaro adovatlashishni tashlab ab o'tishga chaqiriq qilishganliklarini nihoyat obdan biladi shuningdek madinaning qizil dengiz bo'yidagi yamandan shamga mangadigan yo'l bo'yiga joylashishidek muhim strategik o'rnini hammadan obdan biladi toif va boshqa arab qabilalarining tijorat summasini hisoblamaganda faqat makkaliklarningla sham bilan bo'lgan tijorati yiliga 250 ming dinar qimmatidagi mol mulkni shu yo'l orqali aylantirg'uli bo'ladi Hammaga ma'lumki, bundoq tijoratning muqim rivojlanishi va ro'naq tepishi mushu yo'lning omon esanligi va bexatarligi bilan bevosita munosabatlik. Navoda Islom davati Yasrabni markaziy bozi qilib, yerlik aholilar bilan birlikda makkaliklarga qarash tursa, Qurayshning savdo tijoratining qanchalik cho'ng qirisqa do'st kelganligi nihoyat aniq edi. Mana mushularni o'ylab, mushriklar o'zlarining mavjudiyatiga tahdid solayotgan cho'ng bir xavf-xatarning iz besib kelayotganligini his qilishdi. va islom davlatining yo'lboshchisi muhammad sollallohu alayhi vasallamdan iborat bu cho'ng xavf xatarning atrof tarab yiltiz tortib ketmaslik uchun eng unumli bir chora tadbir izlashga boshladi besatning o'n to'rtinchi yili safar iyi yigirmanchi kuni milodiya olti yuz yigirma ikkinchi yili to'qqizinchi oyning o'n ikkinchi kuni ya'ni aqaba cho'ng bayitidan ikki yarim oydan keyin payshanba atiganda quraysh parlamenti islom davatining yo'lboshchisi muhammad sollallohu alayhi vasallamni nuqtaliq muzokara qilib uni tezdan bir taraf qilishga kapolatlik qilg'ini bo'ladigan va davat nurini yer yuzidan taltuks o'chiralaydigan kaskin bir tadbir tepish uchun o'z tarixidagi eng qabohatlik bir yig'inni chaqirdi yig'inga quraysh qabilasiga tava har qaysi jamiyat va urug'tosh aymoqlarning vakillik xarakteriga ega kishilar qatnashdi quraysh qabilalaridan bu qabohatlik yig'in qatnashgan asosiy vakillar tuvandikilardan iborat birinchi abu jahl ibn hishom bani mag'zum jamoatidan ikkinchi jubayr ibn mutim tuayma ibn adi va horis ibn omir bani navfal ibn abdumanof jamoatidan uchinchi shayba va utba robiyaning ikki o'g'li abu sufyan ibn harb bani abdushams ibn abdumanof jamoatidan to'rtinchi nazr ibn horis rasulullohning gajgisiga tugining yelini tashlab qo'ygan kishi Bəni Abduddar cəmiyyətidən. 5-ci Əbulbəxtəri İbn İşam Zəmiyə İbn Əsvəd və Həkim İbn Hizam. Bəni Əsəd İbn Abdul Uzza cəmiyyətidən. 6-cı Nəbihə və Munəbbi Həccacının iki oğlu. Bəni Səhi cəmiyyətidən. 7-ci Umayyə İbn Xələf. Bəni Cümə cəmiyyətidən. Ular belgilangan vaqtda Darun Naduvatga yetib kelib edi ularga iblis mal'un rasa kelishgan to'n kiyib olgan salopatlik bir mo'yspit kishi sifatida agishib kelib darvoza oldida to'xtadi ular janobi oqsoqol kim bo'ladikin deb so'radi u man o'zim najidlik sizlarning bu yig'ilishga putishkininglar samimga yetgan edi shunga so'rinanglar qatnashib fikringlarni anglab boqqum keldi yaxshiroq biror aql ko'rsatib qolsam ajab emas dedi ular nihoyatda yaxshi marhamat daxil bo'lg'aylar deyishdi Шуның белән u Qurayshlar bilan yig'inga ishtirok qildi. Vakillarning qizg'in muzokara elib borganligi va Rasulullohni qatl qilishni qaror qilganligi. Yig'in qatnashchilari to'liqlanib bo'lgandan keyin taklif fikrlar va har xil tahlillar muzokaraga qo'yildi. Ular kollektiv holda bir qadam qizg'in g'ulg'ula qilishgandan keyin shaxslar bo'yicha fikr bayon qilishga boshladi. Abul Aswad so'z qilib, "Uni armizni qo'g'lab chiqarayli, surgin qilib etayli, nagi berib, nadi o'ltiroqlashib qolsa qolsin." Karımız bolmasın. Biz öz işimizni puxtilab, küngen qo'y, mingan o'y deb yuraveraylik. Devidi, uni najitlik deb atab olgan elqi muisbit oqsoqol bo'lmaydi, bo'lmaydi. Azbiroy xudo, bu dana fikr bo'lmadi. Qarmamsizlar, uning she'rin zubonliqligini, jalibkor xushxo'yligini va elqi da'vosi bilan nurg'un odamlarning qalbini o'ziga ram qilib olganligini qasam qilib ayta olmaymanki agar shundoq qiladigan bo'lsanglar u biror arab qabilasiga berib ularni o'ziga agashtirgandan keyin sizlarga hujum qilishdan hatto sizlarni qonliq bostirib xohlagancha oyoq osti qilishdan amin bo'lg'ili bo'lmaydi shunga boshqacha fikringlar bo'lsa anglab boqayli dedi shuning bilan abul baxtari meningcha uni tutib temir ishkollar bilan bog'lab apsiga ilib so'liytayli ondan uning ilgirki maslakdoshlari zuhayra nabig'a qatorliqlarga yetgan o'lim uning'imi yetgicha tutqun qilib turaydi dedi najidlik yiliq kishi yo'q yo'q xuda bu bumi ergiz oqilona tadbir emas men qasam qilib beralaymanki navoda sizlar uni degininglardek hapsiga elib solavatsanglar har qancha yoshurun sir tutgan taqdirdimi buni uning odamlari cho'qim uqib qoladida ular uchtim tut qo'l selib uni qutuldirib echib ketadi ondan to'planib kelib sizlarni oxiri mag'lub qilmay qo'ymaydi bu obdan fikr bo'lmadi shunga boshqacharak bir fikr o'ylab ko'ringlar dedi Кеңеш әзалары мәзкур ikki taklif loyihasini rad qilibyotgandan keyin hammaylarning birda qo'llashiga erishgan intayin qabohatlik mundaq bir taklif o'tiri qo'yildi. Bu vahshiyona taklifni Makka mushriklarining katta beshi bosh jinoyatchi Abu Jahl ibn Hisham o'tiri qo'ygan edi. U mundaq dedi: "Azbiroy Xudo, bu haqda mening mundaq taklifim bor. Hozircha hech kishining o'yig'i kelmadi." Vakillar: "Qandoq taklif u, ey Abul Hakam?" deyishdi. Abu Jahl Hər bir qəbilə öz təvəllikidəki nüfuzluq ailələrdən qavul, cəsarətlik, çevar yigitdən birdən yigitni çıxırıb bərsə, onların hamısına rasa ötkür qilishdən birdən qilish tutquzsaq. Ondan ular Muhammədnin üstüge bastırıb kirib, təngli qilish urub öldürvəsə. Şu an onundan xatircəm bola alayımız. Çünki məşində qılğanda onun qisas qini hamma qabilələrə çechildi-də, nəticədə Abdumanaf cəmiyyəti Qurayş qabilələrinin hamısı bilan uruş qilishga madari yetməydi. Bu çağda ular xun haqqı, yəni töləmə razı olmay qalmaydı. Bu çağda ular to'lam элишке rozi bo'lmay qolmaydi biz ularga to'lam talab beramiz ish сакыйды халас. Девиди uni өзүнө najidlik deb атап olgan элки аксакал кайдадан рухланып, mana мао kishining gapi to'g'ri gap bo'ldi buningdek dono tadbir bo'lmaydi bu haqiqatan ақыланы план bo'ldi deb bu qabohatlik planni maqtabli ketdi va makka kengashi bu qabohatlik planni to'liq ovoz bilan tasdiqladi har qaysi qabila vakillari uylariga qaytib bu qarorni tezin ijro qilishga tayyorlik ko'rishga tutish qilib ketdi